Martxoaren emeretzitik berriz posible da biarritzeko EFS edo Frantziako odolaren egoitzan odol plasma emaitea, odola emaiten den bezala, Jérôme Sinlizu medikua da biarritzeko egoitzan emaitzen arduraduna. Le plasma, en fait, c'est le liquide dans lequel baigne vos globules rouges et vos plaquettes. Edo nork eman dezake bere plasma idurogeita bost urte arte, baina denbora pixkat gehiago eskatzen zaio emaileari, Tibo Usaiako plasma emailea zen. Techniquement, c'est plus compliqué, mais ça c'est pas trop mon affaire. Technique qui complique baina ez da nere afera. Aldiz pixka bat duzeago da, eh? bat behar da, medikoek egiten digute ahera, ikusteko ez denez euh, kontraindikaziorik. Eh? Eta gero, instalatzen gira, besalukian, masina potolo bat euh, bat ondoan, eta masina horrek gure odolaren parte bat hartzen digu. Banatzen du odola eta plasma, eta ondotik berriz euh, indektatzen dizkigu globulo gorriak eta beste. Odol plasmarekin erremedioak egiten dira edo zuzenki injektatzen zaie, haulezia immunitarioak edo neuropatiak dituzten pertsoneri, bilketa kampaina horrekin helburua da auto handitzea. À l'heure actuelle, pour les médicaments dérivés du plasma, on est euh, dépendant à hauteur de 50%, notamment des importations euh, des médicaments américains. En France, notre objectif, ça serait d'atteindre une autosuffisance à hauteur de 80%. Plasma emaitza, erritaren egin beharra, izan behar lukela uste du, beste emaile horrek. J'estime que c'est un devoir civique, ça aide des personnes à vivre, donc euh, on sauve des gens. Ma tante a eu besoin de, de sang, donc euh, c'est rentré dans les mœurs. Emaitzak egiten aldira izena emanez entzinetik miagitzeko egoitzan berean, asteleen aste azken ostegun eta larun bat guziz.